Pakartoto įstatymo knyga 32 skyrius Klausykite dangus, aš kalbėsiu, žemė te išgirsta mano žodžius. Mano pamokymai kris kaip lietus, mano žodžiai kaip rasa, kaip lietaus srovės ant žolės ir kaip lašai ant želmenų. Aš skelbsiu viešpaties vardą atiduokite mūsų Dievui garbę. Jis yra uola, tobuli jo darbai, visi jo keliai pilni teisybės. Dievas ištikimas, be jokios neteisybės. Jis teisus ir teisingas. Jie sugedo ir nėra jo vaikai dėl savo išsigimimo, nedora ir iškrypusi karta. Argi taip atsilygini viešpačiui, kvaila ir neišmintinga tauta? Argi ne jis, tavo tėvas, kuris tave įsūnijo? Argi ne jis padarė ir įtvirtino tave? Atsimink senasias dienas, apsvarstyk praeitų kartų laikus. Klausk savo tėvo, jis tau pasakys. Savo senelių, Jie tau papasakos. Aukščiausiasis skyrė tautoms kraštus, dalino žmonių vaikams žemes ir nustatė tautoms sienas pagal Izraelio vaikų skaičių. Viešpaties nuosavybė yra jo tauta, Jokūbas jo paveldėjimo dalis. Jis ją rado negyvenamų dikumų platybėje globojo ir rūpinosi ją, saugojo kaip savo akį. Kaip erelis moko skristi savo jauniklius, pats sklando virš lizdo, ištiesęs savo sparnus ir neša juos ant savo sparnų. Taip viešpats vienas ją vedė. Nebuvo su juo jokio kito dievo. Jis vedė ją žemės aukštumomis, maitino laukų vaisiais, davė medaus iš akmens ir aliejus iš kietos uolos, sviesto iš karvių, pieno iš avių, taukų iš eriukų, bašano avinų ir oškų, gerų kviečių ir vyno iš vynogių kraujo. Nutukęs, surebėjęs, sustorėjęs Ješurūnas paliko Dievą, savo kurėją ir paniekino išgelbėjimo uolą. Svetimais dievais ir bjaurystėmis jie sukėlė viešpaties rūstybę. Jie aukojo demonams, ne dievai, naujiems devams, kurių jie nepažino, kurie ką tik pasirodė, kurių nebijojo jų tėvai. Uola, kuri tave pagimdė, tu paniekinai ir užmiršai Dievą, savo kurėją. Viešpats tai matė ir bjaurėjosi jais, nes jį supykdė jo sūnus ir dukteris. Jis tarė, paslėpsiu nuo jų savo veidą ir žiūrėsiu, koks bus jų galas. Tai yra sugedusi karta, neištikimi vaikai. Jie sukėlė mano pavydą tuo, kas nėra dievai, supykdė mane savo tuštybėmis. Aš sukelsiu jų pavydą tuo, kas nėra tauta. Supykdysiu neišmanančią tautą. Mano rūstybės ugnis užsidegė, jį degins iki pragaro gelmių. Ris žemę, jos vaisius ir kalnų pamatus. Aš krausiu ant jų nelaimės ir šaudysiu į juos savo strėlėmis. Jie bus varginami bado ir naikinami drugio bei baisiausio maro. Siūsiu jiems plėšrius žveris ir nuodingas gyvates. Lauke juos naikins kardas, o viduje siaubas, negailėdamas jaunų, senų, nei kūdikių. Aš būčiau sunaikinęs juos visiškai, net prisiminimą apie juos išdildęs iš žmonių atminties. Bet nedariau to, kad kartais jų priešai nesugalvotų sakyti, jog jie sunaikino juos, o ne viešpats. Tai neišmintingi žmonės, neturintis supratimo. O kad jie būtų išmintingi ir suprastų tai ir numatytų, koks bus jų galas. Kaip vienas galėtų vyti tūkstantį, ir du persikėti 10 tūkstančių, jeigu jų uola būtų atsisakiusi jiems padėti ir viešpats būtų nuo jų pasitraukęs. Mūsų uola nėra tokia, kaip jų uola. Patys mūsų priešai tai liudija. Tikrai jų vynmedis yra iš Sodomos ir Gomoros laukų jų vynogės yra nuodingos ir vynogių kekės karčios. Jų vynas yra slibinų ir angių nuodai. Visa tai laikoma mano užanspauduotame sandėlyje. Mano atlyginimas ir kerštas, kai jų kojos paslys. Jų pražūties diena arti, greitai juos ištiks tai, kas jiems skirta. Viešpats teis savo tautą ir pasigailės savo tarnų, kai jų jėgos bus išsekusios. Jis sakys, kur jų devai, uola, kurią jie pasitikėjo. Kur tie, kurie valgė jų aukų taukus ir gėrė jų aukų vyną. Tegul jie pakyla ir padeda jums. Supraskite, kad aš esu vienas ir šalia manęs nėra kito dievo. Aš užmušu ir atgaivinu, sužydžiu ir gydau, ir niekas neišgelbės iš mano rankos. Aš pakėlęs ranką į dangų sakau, aš esu gyvas per amžius. Aš išgalasiu savo žibantį kardą ir teisiu, atkeršysiu savo priešams ir atlyginsiu tiems, kurie manęs nekenčia. Mano strėlės pasigers nuo kraujo, o mano kardas ris mėsą, krauja užmuštųjų ir belaisvių, priešo vadų galvas. Džiaukitės tautos kartu su jo tauta, nes jis atkeršis už savo tarnų kraują, kerštu atlygins priešams ir pasigailės savo žemės ir savo žmonių. Moze paskelbė šią giesmę tautai, jis ir Nūno sūnus Jozue. Moze pabaigęs kalbėti Izraeliui tarė, įsidėkite į širdis visus šituos žodžius, kuriuos jums šiandien paskelbiau, perduokite juos savo vaikams ir įsakykite vykdyti viską, kas prašyta šitame įstatyme. Tai netuščias dalykas, nes tai yra jūsų gyvenimas. Dėl jų ilgai gyvensite žemėje, kurios einate paveldėti anapus Jordano. Viešpats tą pačią dieną kalbėjo Mozei. Eik į Abarimo kalnyną ir užlipk ant Nebojo kalno, kuris yra Muabo žemėje, ties Jerichu apžvelk Kanano žemę, kurią duosiu paveldėti izraelitams. Mirsi ant to kalno ir susijungsi su savo tauta, kaip tavo brolis Araonas, kuris mirė ant Horo kalno ir susijungė su savo tauta. Kadangi judu nusikaltote man prie miribos vandenų, Cino dikumoje, Kadeše, ir neparodite mano šventumo tarp Izraelitų, Tu matysi žemę, kurią duodu izraelitams, bet neįeisi į ją,